Ирбек Мигулайы. Хура шығыр. Пролог. Лармахербек хербек күрінат, шүрді менші лаштра хурама. Парга турачысем киве пүрден улым шивитіне, ежел чадырын карса илне. Урамалла тухаган пәжік чүречесем, икеш игі еннелі чалышны да, пәрі урам урлы, тепри уменші тапрас шинелі бұғадь. Пиртпе юнашар чынкы пусмалла крыльца пур. Щуртне курамар кашырал садырать. Шүллі сарлагада чечен, киве бүрчуменче выл, шедік хақлы пустав тадыге ларцаяны саплық бек. Крыльсатыр рине, кәдеслеген хомасене чавашлага Пусма аяк кибе чендерле Чаплы Чапла крыльсаба юнашар, шәрешне юбасенчен тытарна ширхапхи бур. Вăл лаптак витне лаща текенет. Лашы уменче армак чармак тараса каргалан садырать. Лутра луба сайынче чапар чықсем чаваланаще. Хүмешімне хұрақ турдалы юман агабыш таяндарны. Сылып яны видере хушка шамгалы шүрен юпах кешенгелесе илет. Хушыран вал малды сагыл уребе урайне каныш сыр кукалет. Кардешінчен пюрдегіме палдар умне тавар пусма сарны. Пюржен пахчаналла духаган тебір чүрече бұр. Шилгересрен унын шәмірік күшне ланчашка папидерне. Пача, тақысқыда чәрі сывылыш. Алық патенчі сенче тәрдерен тумдир. сакшинче матчана перенеспек түшек миндер кубаланса вырдать. Тенгелешінче сыран петлі миндер. Хужа вырыне. Келдишінзем тепел кугырне бұштарынны пұрде да шып, сымақ хушма құрасадырашы. Канзер шаплықра пірене жүрегенче херлі тараган шадырдатны жеш хутран ситрен илденет. Алық паденчи йывыш пүшеліклі лутра маржинче чама кавырдад. Юлашки сывлышне халь-халь калараспек хавырт-хавырт сывлать. Піденжен юндарны. Еден чүбеге беккіске зухалі шакунсенче тада ытларақ шуралны. Шамакана шалгым шапны. Вилсе кайчен чілхиде бұлін ұжылдыр чедезе, таванезем аяқри юмышсем патнеде жүререш, чүх хывна чухнеде мін кирлине хергенсе тымареш, мұнча палдырынче шабырда шықтаржеш, пюлихеде тархаслареш. Усы пулмаре. Шамакан чілхи ұжылмаре. Бұл сулағай урибе аллине кына хускат калать. Шыварынчы пір тепренчік болмасан да хушыран темін чымлать, типсе куштырганы тудыне шулагалать. Хесе күшне мыч-мыч ұйса хупса, хой уменче кам-кам тыныне пілме пек пыққалать. Уменче ике үбілі, шеркейпе элендей тарайшы. Ундан шеркей арыме, сайде, хері селиме, кешен мұны Ильяс, пурде старике күш сиктермесір пахаше. Сайдебе селеме сапын вежебе күшзене шылгалашы. Ильяс шемере чикішінні шитче асла аслашынчы юратны мануге, енжен ене харавшын пахкалать. Тимрук ерес келменрен жерем бектывать. Шеркей аллысене кагары умне хреслетсе дытны, хускалмазырдырать. Пір кала каламари? Шыплыға татса шанмасыр ыйдат элендей. Пәр сымақ та каламаре, сымақ хұжат жеркей. Элендей чирлі ашын аллыне чымырдать, шамкине тыдадыда бұғат. Ошы біргат хойын, елгажан хымыргуже енжен енне тирзе бұхать. Сакырмыш күні, шабрынса ұйдат был ингішінчен, ашы үкнеренбе межегун иртнене манныбек бұлса. Сакырмыш кун тет сайде шыппын жеш. Таян билет, татсагалать элендей. Телекне курдым. лартрымыр бек, шене пүрт. Чүречек астардымыр, витмерімір. Алы кушса атте кірсе гайре. Чендем, тухмаре, шакарым, ушмаре. Билет. Шеркей мест. Сана шоллам пүрт лартса Уйрылса тухрында, ыры курса пурынадын, вас вырынне тата хапсынадын, тет был ошра бирги. біргі. Чирлешін жабығытра хора хурине мельцер хускатре, хора халлине когыры патнерек шіклері, такама көчек турца чыннебек пюрнесіне ігі худ худлатре. Шеркепе элендей ик кішеде патнелле пәрғарыс пішкенчеш. Вады шамака тем галать, туды мәгілдедет, сасы Агывал кычык турдан аллине улача тюшек пичетарых хал шударча де шарелле осыре. Шевер пюрнебе урайне Тем кыдартмасы был, ытры шеркей. Вилче, шанаре юлашки худ турданча. хирарым херарымсем үлесе емеді дінчеш. Элендей пәр чарын сатымасыр мазыр, ашшыке садырылса бетне сары енчік турца кыларчы, пурбек укшине шутлаза енчікне тебелгі седелшіне шиллесін шықлесі шапры. Шихман енчікре укша пағыр авырлы шешетілнелексе саланса кайры. Утмыл ике тенге. Шак конайы. Вильне ашыне, варадаспек кышкырзаячы элендей. Ытты, ышта. Бұл ашын путмарне хыпыл-хапыл құскатса, вилленде біргенне кайсадычы. Итле, теде, тас алуна, ате ұрлы, кала, ате укшине манзыр тыт каламарыни. Ергелі пулха шаллым, елінчі шеркей, алыне, вилне ашы ұрлы тасса. Мен калашан мара, ате бере кес ебатне мар, тум патнеде яхынне яман, яхынне яман, хубілмеснем, ме тыт таса аллыма. Юре, инене деп, хампіле деп, итле. Атте ятінчен бінде бұлін юлны бұлсан, пәдембеш ұрмалла. Теде, пәрі седелі шинчи шығырдывардан ойрылма бар. Таванда келіштерзе керек хышанда түре бұрынар. Түре бұрынар жау, унсырын депле жау. Вильня ашы урлы пәрбірне алыбаны шақ самантра темде вырынсырбек, келі жүзір болса дұқыры. Чында, мэншэн бәсен таду маламар. мене була хиришмелле. Элендей седел патне малдан салат саяны укшине пірерін-пірерін пыштарза шүррине шеркеяды таржы, шүррине хой кескине чикре. Ундан был сары енчіге тебір худ силлесе бұхре. Енчікре тенге шураяхын вак кемелбе пахыр бұштарынчы. Пір тудықны кукыр пытапа пәчік шыра ұши тупынчы. Элендей бак укшана шурмалла валешре. Шыры ущине пықса пышне сулкаларе, Шуртра унба немін ушмалли дешук. Иккенне пурде білеші. Весен ашы хойшамнашкал шинче. Кирле кирлемар ябала тубынсан, она кесине илсе чикмезір малалла ярса пусмасше. Тен шак кукыр потаба шыра ущине де шапла тупса чикне буле. Элендей Кузем аттерен асынмалық юлны ябаласем десе, пыдыне тетішне барасшын бүлчі, леже илмере. Элендей она шыра уши сенче, шеркей она да хавас булмаре Вара элендей шыра ушибе пыдыне илзе чикре, енчікне шеркейеді тарчы. Шагы пульчы әнде візен ашынчен юлны пәдем муле. Кунбек пуласа шеркейде, де кітменші. Анчах... Тинех мендаван. Йывырбай иртрішке ашын күншулі. Шамака несілі ялда тәрлі сымақ жүрет. Хошысене әненсен, бәсем әлі кавалдан шапла чух бұрынна. Хошы тата, бәсем мол хытса хытсапындықны, дед. Шамакан аслашы, ман аслашы, хой бұқыдынче таврари шулсен шырлехи тискер хуралши болны булать. Бұл усал құраға хураха шивых курнеймеш, пуян судыш сене чейеленсе юраны дед, шабындан бара хойде пит пуйса кайны булать. Каярахпа, хойен шивых тубыш сада тава кірсе, бұл таганны білімренде аран шалынса еміш. Ялсыма хенде. Калажан шынна ыштан чарза бідерін. Керекмен каласан да, бұл хой еткерне усала бірендешін пулман курынать. Билес кунешидеспе тыванесене пыштарны тете, үйлем хойен юнда çулне çрем пуссыр, ан такырлаттыр десе, хыдарса каласа хварнны тет. Пилсі махынче те халыха күрендермезір, таза чун хаваліпе ішлесе бұрныша тәрісті кел тытма үгітлені дед. Шақсы махра тәрісі де бұлны күрінат. Шамака әмірдір шыбех каныша білмезір ну жаланчы, ұрри мар, хурине ытлара хурчы, шапах та шитти шитмере, ачисене нимен те парса хабараймаре. Валтыры вырманы, вырман шымырмени, пахша шимеш сутманы, пазарлы убери хубақшы патне уйықсерен эрех турттарзадыманы. Сагыр вұннысен бұштарыған шамака тертлі бұрнышне коптырмышла ирттерчі шав. Шүресе келде түрсе шілені кывак ембе, піргебебе жүрері, де хал шаплебек керет. Шиесе де шығырба суханран ытла, ирттермере, хушыран пулдыран яшки сыпкалачы, чымырла шырылме юрадачы, эне юрварне тегенменен де эрехешмен, ажисене де ирдехме памаре. Хой жабақта та еккине яны саман сенче, ажам сене пехиллесе хвармалых кесем пурхаманын, тесе жынғылдадачы. Хашчух кыштах мухтанас йылиде хыйба бірлек шуралны Тен Тень каласа чунне гына ебатны. Вады чырине ошытны бұл, умне курынма ытлах ваданмала ан полдыр ренте каланы бұл, күншулі сүнне сегетре шавыншын тюре пулма бұр умділне. Энде вал камамен сунса каласа хварны пуле чаши, әлгіреймерішке. Йывыр топру шымыл полдарах, Терешіна күн шуды күрма юлакан таванесем. Пір әлендей кына. Эс атетемле вұрттына хавва бірле илсе каятын кесе, хойделен шуғыша кайса, күшне халде хуптарман виле ашшыне шанмасыр, хушылны камылба пықсадычы. Канышсыр ир. Пәлетлі шандалыға була тулы шутылны палырмаре. Утламышра шавначи малдан авдансем систерчеш. те уйшы сасылла авдан, кебер хиринче пурнакан шембер хеведерен пулмалла, туригас урамне янырат саячы, унхышын ытысем аватматы тытынчеш. Сывлыш теленмелле таса, сипетле, пюрчурт хойен сэмпе ирхи урамалла хавассын бахать. Кильгардышынче вахат-вахат вылых магырни илдене-илдене каять, Шулша сарса тикісленне евішсем парғатарлы сывланпа шаваннығы үшін башласа ердеген шилбе шылынса тасалны да йылгышса ежіл көрінаші. Темле йывышта үсет шаршинче, пурин валли де Хыжы пахчара саргаланса саванать, шурду менче юри таратны хурал векларать, Ял урлы кашаган тарын шырмара да ямрасем ташта шүле кармашашы. Ширма варринче жеш лотра карлыклы кіберделенче, ирден жүрен валли ядарлаза, шавра хапха касса хаварны бек ушлық юлны. Патвар ямразем ширмана пәдімбе хобырласа илне. Хевелі шуды аяла кондар варринче де хесінсе кына сырханад. Ундах пәчік ямрагады сырса илне. Візен черженге туни турачы, пандықса пасарнан курнать. Шинчешке вырым туражысем тәттемре чәрі сулхына була, шулшине де сарза әлгіреймен. Бұғысырақ, сарықтар саяны. Хышпір туна тұрринчешеш, пірер икшер шулшы тұғынаймасыр юлны да, кивелсе кішшіленне ярабабек усына ұсына анны. Шүлде урықладенче, шыра шүлші кивелін пірвайхи шудипе ялгышса керенленет. Хура-курак сен уш ушкіне де пір чарынмазыр яла янырададь. Ширма тебенче шиве сахал. шеш выл пір бұғыт пәдім ұтламыша үлденмелі керлесе юхать. Ондан майыбен шынкырдатмады тынадь. Ширма менші шереме хырла хырлашывне күпленсе керет, шавырына утламышсем йрех лапетеше. Лабара ама курыкпа сысна куры юсеть. Шираня чынгымар булинде ұн шамкінже күрік шук. Ял ажыбыжы унда тузан бехерлі тапрашынче, кешін калым ирцен тебіргін, телей валешнігін, терлі шырша, нухрат укши, хурт кушизем дубать, чей қады кадыке бұштарад. Ялда ирек шырен дүткачка час-часақ күрінгалад, кунда ижарехе асынса пырахны икерчі кабыртма юсман тубынгалать, кыш керекаш шереме пышланать. Йррехлаввеннче мән ачаран выляма юратнны Тимрук паян та кунта щиитмесер юлмаре. Кашхине тарын бар йылымне выртма кайнычче ирбе килне таврынны чух йрех лапепе кашма шутларе. Шагындан киле щиитме шивăхрах, тавра çулпа çавырничен вашмак шыран анатте çырма урлы Ундан тұғырлыға дешеш улықмалла, бізен шүрчі тұғырлық хірринче ларад. Темрук паян юлдашызенчен ирдерех тавырнать. Ашы она пазара кайы бірденічі. Пазара гаймалла дезен Темруга урых немінде кирдемар. Уншын пазар курса жүресі темене тұрад. Кыжалбал ашы бе иге хутта пазара гайса келші. Ашы онда она темен илзе барайымы. Тебірдесен пидехмен кирлі вара Тимрука. Шапла шуғышлаза пыны хатра Тимрук еріх лапинче иге еді хархашса тулашыне курақ кайре. И кешеде кашкарбек пызык, хомар, тари тывады күшлі, Тимрук шав тывады күшли камын иккенне де білет, ял старыстин элюкан етті был. Шәме йым-йым йыслан задырад, тепри ептіхнетік сәбдірейменскер, те яхвисен Те шәне касри велицен. Йыдысен сике жіне сиге-сиге үгеші де шалбашылын шымға бек ашы, Ондан пәрпәрін жән қадалса вақытлыға сывлыша хире-хиріш ашы, сымсидерне пірендерсе шылесене шаққаса ашы. Юрада Тимрук шағын беккіне бұқсадыма. Еді тулашны, кужак шабышны, тагасығышны ына чытма жүк илердеть. Халхинче жеде бұл еді тулашыныне курсан, лажине турца чаржы. Хожы шындерет, хожы паттыра духать, тесе бәчіргенчі хой. Тре элюка етті лешне хестерет, тепре леше элюкасенне парындарать. Ага яптахне таксап дерейменді да баштах сіксе креде теприн халхине шырца шурзаячы. Анчах күшлі де, она мыйынчен шадырласа ширтрі, бара шамындах бізем икішіде қалдырмачы бек шірелле пәдірінзе үкреш. Элюка етті сазардық шиеле тухре, хойшабах тебірне бішертмері, кайри бешін чевен тұрса шықленчі, пүшне шилле сулгалары, ондан пәдім байепет туртынса лешне ұвыт саячы. Ептіхне тұқса бідереймені, тавырана янратса йынышма дінчі, ширма урлы тапса сіксе, бір ширан еннелле тарса үкре. Велиценикен, тесе бұқса үлчі Тимрук. Щуры хылхалли лешін хышын чупмаре, Вал люпперрен силленкелере де шивăхри тимеске батне бұрса, пәрші тадыке хыпре, она шеклесе ширматырық васкамасыр лебістедірі. Ава мәншін туллашрыш икен хăйдділлен чашмәртре Тимрук çрен лашине хускатса. Тимрук таврнаса ашы крильцаран тухсах кетсетратмен. Эс мәскер, мәскер, васка масыр çретен шак, хытырса илчевл ывлне, Самахесене хой сисмезрех икшер хут калама юратать вл. Йыты туллашнине пăхсатытым атте, шекленне кымылне пытараймасыр каласа хуча ачи. Ну туллаш реште, тәлленсе каймалла, мыскаражав, Элюка тедесен кетті, белит тедесенне шурсады креде. Шурсақты креи. Шурсақты каймаре ұтла шырек каланы бе ваданны Тимрук пушне сулгаларе. Мыйынчы тирне татсапрах рышав, Тимрук лажы жинченянчы, она хап-хап атнелле ирдіре. Саншын ялан мыскара, тек мыскара, күл лашана, час тұқсағайы бір. Шеркей майкіл саран жүрет, Халде был крильсаранах алыкне шалтлаттарса хупса пюрдегече. Сайте тепсагайынчен турых илсе тухатчы. Мән мұре күнда тепсағайне жыл чавза бідерне, ұйтрыбыл ұбышкінчен чүлмекне урай хіргіне ларца. Ашта, мінлі тепсағайне. Теленчі шеркей чүлмекне сидерішіне күшарса. Күнда ары, пәдімбе айын жин шавырса Шеркей күшне чарса мен замахне энен мезір қойде деп сағайнелі пішкінчі, она онан немінде көрінмаре. Шеркей кымаға кінчен, хойе илчеде чулуша каза бірсеті бердірі, вара ареме патне бірса кукленчі, айлалла бұхре. Нүрлі тапрана, чында пәтімпе чавса тухна, аялда мар, шырылми хуны шырдеде тәллен-тәллен топра көрінші. көрінчі. Улма жүкшке берен кышкырзаячы шеркей, Сайде шырылми пурри азыр хайманда мен. Вăл чик мектора хавырра хаялланчы шырылми пилмине бұрса бұқыры. Шырылми бізен нумаймарчы шыннине тухма шабақта шитмеллебекчі. Пур, кунда, пілдерчі сайде пушынчы пушанны яблыкне юзаса. Шеркейде аллине хайыдыса тепсагайне анчы. Вăл хăйне хăйше шанакан пур кедесе те пăхса тухрре. Шарран çүрени ер пайда иккен хулбышине майзыр хіссергелесе чилайчен тілінсадычы шіркей. Улмана суйламалла буладенде, тере сайде. Она суйлы бірға, паянақ суйлы бір, мана күнда тем чавза бідерні пажырхандарад, епле чавза бідерні. Энер шукчи, энереп күнда кірседе бұқман, теде дебатне қайса келдімде. Тен ачасым қатланы бұл, посара тавра шыраса, тере шіркей, каялла Унғышын арымеде хапарчы. Чәнзе кірға атсене, шапла ирдіхме бірендем, сайде палдаралла дұғры, тұтлын шывырыған селемене ондан Ильяса баратры. Лаша күлсе бідерні Тимурға да пүрдекіме чінчі. Ачизем кілсе кірсенех ашы, аллинче шитчіллеце явны пишихине асырғарыш. Ыррамаренде гу ашы бісіне сайра хутрагына шапкалатте, анчах шапна чух, түссе гынадыр. Ну, шыбырланзем. тері шеркей сасыне хыбартмазыр сымақсыне тосарақ қаласа. Хай шавындах седел умінчі сыран минтерді пуганешіне меллен керселаржы. Энер сирдені хоже тепсагайне, тепсагайне анна? Ачисем пір бірне күн канбақ қаласа илчеш, ним калама аптырарыш. Селеме ашым не бірсадычы. Эп энер ирхине тері бұл. Черкей ыттисемен каласа кетре, селиме унпеке хатланас шуха. Ильязе де тепсағайны тепсагайны хойтелін анайме тимрукпа бұлзан кына. Лешне шансах пдерме шук, ашкын галать. Иртни уйхрайы хабыл, элендей бәпірлі пәдім лубасайне чавса бдернечі. Пулманы пинь, кам чавса бдерне тада тепсагайне, калле хытры шеркей. Тепсагайне? Келінсі үйтірі селеме. Тепсағайне дедіп шал. Айын жиын чапса бідерне. Шук, дері селеме, энерчі берекчі. Үбілізем халхашын тепсағайне анманда иккен. Эп, бұрманда жоқ тұқтар келсе каймарыши? Шук атте, тері селеме лапкан. Вăл вишемм кунтан бада, пирім бада келсе курман, Эбір хамырда ташта бірақса қайман, пақшара хулмашымланы. Шеркей ларна шерден тачы, пижихине каллех пилиге шықсаячы. Кәбі ворамун, чергуши даран. Емекіске, хевелбе, хымырланы уратун изем, пағылжақран да шара. Шеркей кышыллы кастарны хурашишне аллы сембе каласа илчы, челем туртнипе саралны маяхне шывер пюрнебе шылгаларе. Пасара тавраш чавны десен, тен энерде марбуле, унченех, Иртне эрнесенчех шамны бұл, тен Тимруға қытланны бұл, хараны бе пірсымақта қалаймаст, ним немдумада жүгінде улмана суйламаллах бұлад. Каят париате, лаша башыра хадыр, худшынчы Тимрук. Шугачам, ку пазары те принче күшкуре, товарлашана, товар, пур сырда тепсагайне анза улмас уйлар, селеме бир бахмагайдар, илдетне селеме, тухтарачын дересшінче амыш утвалли шулса килмеллешке. Шеркей шаплақ пажырханчы, сидел чине лартна турхата тудан забығасшын пулмаре, Она кура сайде де пажырханать, анча хойсем пажырханыне бізем пірне бірі палырдашын мар. Тухтарачынме сайде Илья саячче. Кетмень парне. Талах тухтар ял шуменче сыр чамкенче, Ышты деген хырақ енлі урамра, мүншаран хырдықласыларны пәжік пиртре бұрынат. Пиртне она пәрпілік шул әлікрек, тухтар кедюре жүрене бұқытра шеркей шынеце Пахшари мұнчана пүрт вірінне күжарса, мұқласа көбаласы темінех тыман бұл шеркейшін. Анчах бұл шавын бірге пірмаяқ тухтара аса елдерме Курха тухтар, Санвалли еппір құнықышынче шағынбек чибер ева шавырзападым, десім мұқтан калать. Тухтар мін каладырына. Бұл тавдабуш шерке йысна шағыншын сана епнікшан да манас жүх, детте шапланать. Чынлазақ та манмас шеркее. Бізем шиже хұрындашқына хұрындашлы болсан да, Бұл шеркей падінже сухине зуғалад, бұттыне туртарать, шаранне жулад, лашине бұхать, темде әшлет, тав сымахи илдесе кетмест, тюлесе асынмас, чынмест, үпкелешмест. Эше юрадаган тухтарын йылы жавын бек. Тухтара ашы амышы пықса үстермен. Пехіл сыршы баба иртне унын ажа жүхнехи көнезем. Ашы вышлық шулхине шерегіне. Пиллікре юлна тухтар ашшыне епле пыдарныне хальте кыштастывать. Ыбалым, чунам, Аш юлдын шкетен чәре, мән курасу пуле житада, тесе күшшілдігачы ұнчух амышы. Тұқтар демере, бұл пәчіқскер ашы білне теніне ынланман. Тебір жылхіне амышы те халер жиребе білчі. Тұқтар астываймаст амыш немінлі бұдарныне, бұлғой де чирлі выртны болны. Нужа курма пюрне хұртылық турада билім бидеймен сывалам пекке дусанах, ына вада тимма, хойбе бірлі кеде кетме ерце жүреме тыдынны. Шавынтан вара бізем, ба икежі шуллахикун шудыне ял тулашынче иртерне. Тимма ына шәр шинче түйре бұрынма вренне, темише çул хушинче терлі әже ғынықтарны, оспаны. Тухтаршын бол асла тыван вырреннех пулнна. Бұрына келе тимма да білсе қайры кеті кетме кәрежестесе ялшынны сенче нумайышы тава кене. Ятлашны, тухтарын тавлашадыма хавачы шитмен, унын хутне керегені де сағал бұлны. Пурынны шаплавыл мәскінле толық шыпине түссе. Шыбақ шавынбек чухне шеркей она хойзем патне илештерне. Шамрык тухтарын тар ят шырне выл, шурмалакна, шурмала десе вырны, шурмала десе шапны, сывырзат азатны авыртны шынықне де шеркей хой келенче тытны. Шеркей она шавынчух хой батне пурнмалдыбек кушма хистене. Анчах тухтар ашы амышне асынса тыван бучахне сүндерме келешмен. Эшлесе шеркей эшне туны был, шығырдавар техімне де ун батінчех Кайран хышанда булин ингеклен шаланма майбул десе шеркей патне пурынмалыбе кушма да шуттытны. Унчух вара шерке келешмен. Тухтарын пахчи бур, унда шырылмиларна булать, тыры аксанда юрать. Ике пахча тупеше шеркейн пилмене шыдарман, тухтарында хушалық яжи юлны. Чедонса анны пюрт вырынне юснышы тухтара пәчек пюрт ларцабама булышны. Тухтар шабындан бара чында таван ашы шүрчін тетемне сүндермен. Унданба чилай шул иртне әнде. Әлекі әмір ғышын шәне әмір бұшланчы. Тұқтарда ширеме бұсыры. Анжақ ұн күн жүлінче пызық ұлшыну бұлмариға. Тимма тақшан қаласы қыварна телелі шамырк әміреде бұл шутланы бек тубаймары. Қаны шапілмен алыбай еде әмітленні хисебе күреймері. Қой шаплах есніш юртенчен тухаймаст. Хушыранда да элендей патенче ішлесі Элендейде тебірдесен, Шамака неселешке тухтар элендее хисеплет, шинни вăлчында кырарах ялда ына хăжы бірі усалда дед, эленте тюрре юрадать, улдава мене чыдаймаст. Йываш теме шугына, шеркей ав ял халыке шивăхрах курать. Шинба калашма юрадать был, пурныжы, пуянмарда марда она чухын теме шуг, Шапла вешрен вӹше дерзе хăйтелленех пурын Тухтара вăл халичен күрендермен, йывырсымах каламан, тухтар унпатне кире хышанда эше пыма пултарать, пымасан да ына шерке ятламасть, паян мӹн турынха, тесе гына идать. Паян тухтар хăй киленче чыха, ялан хипегех ыйхинчен ир баранчы, çрулми пӹчрсе жире. Шене кәслине хелех кармалли пыргычсем ларца тухре. Едикан вайыжы она хелех тупса барып тесе шандарнычы, Едекан жа кунсенче унбатне килсе кураймаре, қой хай остабае жбатне кайма хаймаре. Шапла кәсліне хелех қарасы жеш юлны жинчен шуғышласа, тұқтар үргілім пүрт үмнеде тұқсаларчы. Кедю хавалас херже шуғынын, Хире қаймала ұна Тимрук е Ильяс келсе чинет. чух шапла пүрдүмінче ларгаласа кыш дебана те қайала керет, Хундагавать, шеркейе элендей валли битре чрез плеть, хущалыхри пур эшеде варензе щитне был. Ун эше тиргеси де, эшрен паранаси де Туме тухтарын шене мар. Шиенче сайде шелесе паны улача кепепе кавак ем. пе хура кытра шишне тухтар мунчаран мунчана ушать, ущать. Ебетмезір она турада битмес ытлашыра. Куше унын хурлахан хура пызык, куш шырши палырмасть. Утламыш тухтара алла пишинчебе курынать. Ялі мар, пәдембеде ик шергеле яхын гына, бұл сары сенчен кондыралларах хир ене пышланаган хырла лабенче вырнашны. Тахшан авал утламыш теленче хура варман кашланы теші. Халі кунда хир, ял бешінче шеш, Хевел тухышнелле юман күлли херринчи сыртра, шәрәшне тункада сем палырашы, тада шәне ырторых ялхалыхе шулсерен чүктаваган бұрында, халде кокланса бітмен вәде хвалықпа кади кішшіленсе бұрдадь. Тухтар аша жүхне шуллахи шырық күнсенче ял кедемне шагында табарандаратчы. Шерен пусны кедесенче ял ажисем тегілдура пылыш Кущульбек таса пыла савынсай метчеш. Парга курык сулхыненче күпчесе пишне пе шыр жирлі бұштаратчеш. уярда ұшы күнсенче, шамырксембе ваттызем күнда бұртма дұғачеш. Вот күненче асамлы юмақ халап шаптарса, кәске шыре куш құп мазыр иртеретчеш. Ыдар малла мар шаббахатри кашсене. Ял яшкереме кереме візене беде улыштарас шук. Йылдарка шыржа сапныбек сывлымлы курыкшіне шамрыксем ушканын ұшқынын пұштарына шыде, вот хурза пір-бір хуйхы суйхаран пісне халапша давра кебірленселарашы. Утламышра шавынбек халапшызем, эдюк тада шамрық егет Михаля кураге. Візем пірін хышын депри терлі халапта юмах ярашы, сыммахесене ыштан дупса жидереші никам да Теттен пілетелле пин-пин хелхем шекленсе шыранать, вот шутыне пула тюбери шылдырсем де шупкалнебек мычлаташы, шивықрақ утсем тулхарашы. Енчен пір-пір хантары, выртма жергіне пілейменскер, бұғыт шидетченех тәлірме тыдынсан, унран темлете тұрықлашы. Таштан мур илесшінчен калда, е тырка сыца келеші де, кесіне чиксе шілесе құрашы аплатумасан тепірмай тұрықлама отшидереші. Кажан келет кашласа, кажан турдать, башлатса, тезе такмакласа, она ял херринчи вазана жиди турца гаяшы. Андив шивырдарақ балунда канза, лаши пурбірех ұшқынра сықланат. Хевелянышпа кондыр енче, терлі теслі хир зарылса вырдать. Тухтар пюрже теленчен пықсан шавсары, хомар, шуры, ежел, кура анасем пәрвешрен паллисыр паллисер терцедуна агыш-магыш пызық сурван бек курынаше. Кадара чаваш ялесем, шыхаль, шығал, хырлашы вехіріне хесенне, вәсене хиреш сыртра мишер яле бур, бұл тетрелензе дыраган кава кинчеде кірзе кушран жухалать. Шак таврара утламыш хайне уйрым утрабек бырнашна, ял херренчи юнажар. Егерекюле Юман күлліпе карас күлді, ешіл петлі шәрін шүттенче жіне пықмалы ике кывак күжебек. Күлі давра, кышылланса шытны, чаган хымыш, күш хорбеге демелі. Ялды вады шинзем каланадырық, шавы күлесен шиве имле имеш. Хевелбе бірле тұрса шавынба пичузан, кужа сиплі булат деші. Анчах шакна пыхмасырах утламыш ялі әмір куш чиренчен тазалаймасть. Утламышра мен чывашсем пурынашы. Хойсен авалхи йылы халалне, хатарлан пыхынса, эпир чиргеве суданман чын чывашсем Ши Шиет умепеде, сони печепеде, візем ыты чывашсенчен уйрылмашы. Шабахта хойсем тенеге меннебе халле мухтанашы. Ятсене де авалхи чывашла хурашы, Таврари ялшыннесене рех бұғашы. Хер кат памаллайы, ывыл авландармаллайы, бізем хойсен еші тымарсене Аякри чавашкас улғашы беде варман шықалі бежеш хұрындашланашы. Утламышсем тенеге менні ваттызем асыннадырық пулни екен. Авал майра патша пұрынны әмірде утламыш ялне ушаган мметтрик папай Қойыншын эрчеген турада тенбе-хенбе шихындарашын бұлман екен. Бұл тенекірсе жүреген әрхерей таврашне виш шулда бір сурық кедеве эрчетсе бама келешіне. Шавна бұла эрхерей утламыш ялне тенекірт мезір хабарны емеш. Тепрехінче пабай незілі әржесе шетсен, ұтламыш халықне тенекіртме тада да келсе пықны дед анчах ялхалыхе вылых чрлехепе, ачи пӹчи мменнепе бармана тарса Шапла вара ке тенеки месірех тарса юлны. Тенеки пурынма утламыш сене шамал булман, Візем Петер патша әмірінче лашмана да сенчен ытларах жүрене, хыршы куланая икшер хут юлене тада тем-тем асапнеде нумай чатса Тухтарын çурчче ыштишук ұрамын вӹшшинче уйрым вырындаларать. Она хиреш ялды шырме буян, кандюгын бақчы дұғадь. Ильяс бұны чух тухтар ялан хибегех пӹччен салғуларадшы. Ильяс Ильяса был умне çитсе тăрсан чеш Тухтар деде сана атеченет пілдержі Ильяс. Ажы ччене тетне, халехи, халех, Тухтар ларны шырден тăчче де, пүртне педірмезір тумасырақ, Ача хыщын утре. Шеркей патне житсен егет ына сывлық сунса ала бачы. Эсі тұқтар шылым мені, әнер келдех бұлдан бұл, келдех бұлдан бұл, келдех шке. Мәнешлерін. Вактвек пе аппаландым. Пақчана хышал енчен дердім, пахшана тытмаллачча жав тытмаллачча пәргун эпунда кажагасем курдымда хываласа кылардым улмана ашма булдарашы тытни аван хавыл пидяван йывышта лардашынче булас. Ултышыдык шаврымха пушчух тем думаллех Юре, энер эс пирин пада килмерін пуль. Эш пурчим, эше мене тыданарах халары шеркей, ескилсе каймани тедіпшке, тепсағайне маныне тагам да сана унда менде девулин кирлі бұлман шидерім, мінле тепсагайне, ыннан мазыр үтре тұқтар. Шеркей хой жуғышне ергелдері қаласа бачы. Шуғық шеркей есна, сирин бадаеп мәзір нихшанда келмен. Калашмалыях шу хауншын, тимрук чавсабдерне пулінех шавы пуль, епсана уншын чендермен ха, вырсарнигон павана седіпте те утвалли Шулса килеймене? Шулса киле сара хирдень, хирден, тухтар. Кирегыштан да юрать, шене ырра каяны, коршанайы ышта куры пур шавындан шулса килен, çулса килепин. Хевел хирдебышлары, шивы хрилаптарых сывлым сирелет, пахшаран вӹшсе тухнă иге сары лепеш пәрне пәрри тытмалла хурама тăрринелле улăхрре. Лашана ахал хваласмар тухтар, малдан çуранах çуранах кайса çулмалла пуле, кашкилем тиесе бер тере шеркей. Паян шимен бұлхайесі ыйтрре сайде тухтардан пушинчи херде яллыкне тюрдет келесе. Тухтар она таврса калама элгеречень сайде каялла кірсе кайрыде тудырба шергене шәкірді Ме, шимезран жүре, тері сайды кымылы зазыба. Шимезір жүрген марчы хавыл, сымақ шер шеркейде. Тұқтар, кардишне кірзе шава хире тұқса Ирхи сывлаш кығыра ұшылдарад. ұтны жемен ярынса удас келед ұнын. Сыртри и карман патенчен ирсен шава херребе хурынлы жұлдызылад. Уладар жүлі деді нахалық. Шулын пуш кыларза тегесленне ыраш пусси сарылса вырдать. Кальча кышал хипек онзақы барны сайра келед. Иргілім хускална хумсем уншиын умлан хышлан вайганза инчеде инжеде-инжеде шитсе кушран жуғалашы. Хире пақсан күш Селе Сәлі еране палырми сырынны, шупкарах пари кепшене кайма әлгірне, Каярах акна пыржаба ясмыкта ул шиче шулжы сарны. Тепрер шумыр бұлсанақ калакланмады тынать. Ташта шүлде кушеве жетре тұры юрлать. Ағы онын сасы шіреллешіп харать. Шулба ирсе бұраган шынна курса кайык кеске шунатне бәлдірде терзе шаплах юрлама шарынмазыр, шүлде халхинчен күш курас шырдех бір вырында тыдын сабешет сывлашра хăйделлен чакынсатыракан кемел шынграв яныраны пек бара çав юры çытари юрлинешеш ынгарса илме те савынать вăл шак аслы уйхире курса те каçăхса кайса кулать те үпкелешет те мәскен хрещенин азап не курса хурланса макарать Мал енче аслы шулпа пәрр щуран жынпыны курынса кайрре тіреклете патвар, утнымай варыммын яра-яра пусать. Выртма карту спахой, шуры кепи шанныне чавза даран тавырны, пуртенкіне шіргүшіне шиди чергене. Пәрбәр ирше шынны пулинех, шавзем урине пүртенке чаргеші, шуғышлаза илчі тұқтар. Паламан шын шывғарны жемен ұшшынрақ күріна бұшларе. Пинжакне хыра чен урцаяны, хой тұрықларақ бит Анна Шамгалла хурама яхне халдерех кына үсерме тыдынны бек шинчетсе хырны сухалсыр. Тухтар батне шидеспе хыех сымах ускатре. Үрежін әже бігенет, дәрі был чавашлах, сасы хулындарах шалдан илденнебек янырад. Тухтар она хириштем челхи чәлхи чихынчы. ба тухма ирдерех мариха, ыйтрілеші тухтар каласа Ут валли курык шулса келестесеттім, тинех шыварне ушре тұқтар. Хүкжалықра волда ерлі, утны жерден чарынза тачы палламан жин. Тухтар малала ирсегая шынчы, анчах леш чарынныне була васкамаре. Итлеға егет, тере палламан жин, тухтар аллинчи шихха құрза. Менде бұлін ширт каламалли пулмас шисанын. Шырт каламалли бур агыманын, шава аврине хулепе хестерзе тытрре тухтар. Канар бардак, лар юнашар ытла васкымастан пулсан, тере палламаншын ясмык аны хіррине албешшін теренселарнымай. Тухтар шавине шул херринчи лутра курык шинелле хучы. Шава выртна тілде пәжік шырчықсем айкинелле сиге-сиге үкреш. Егет шәргүштенсе шихине сатреде юнашар ларыган шынна шакырба чагыт Тавда пәдембе бекерлі мармана, хувалли бар, ақ шак пәжікрех чіліне илемде, сәнне шығырдан пәрчелі илчче патвар жин. Ес не детгіт, шылше мивыл, онада каца илме келді абады пит тунзықлаза жетірім таваным, айыпан дуенде мана, васкамазыр жиметігден чілежі. Ашта кайма тухсатын ұйтса білме юрат бұлзан. Чатка семеп, келелі таплатарадып, Палюк теші мана, сандыр палюге. Утламышсем, манман болзан, мана паллама кирлі. Тухтар ларна шырде кардах сіксейлчі. Патвар жынна күшран бидерзе пықры. Ха-ха-ха, бәттен тепрендерсе кулзаячы палюк. мэн, сандыр палюге десене хұраса юкрені. Ристан пегімеп. Апламарда, тюррен калай мазырда тухтар. Анхара табаным, Талюк пекисем, саншын шивых юлдашсем хабесем, чин вадермеше ун пекисем, сан сен хутне кереше. енту тусанлы варым шулесене, санчырлы ура шылса тазадашы, шапла жав, вишім жул мана иккіміш хут термене хупреш, хал келе таврнады бағы. Табда бұш шығыржын, талық хуши шывара чыптым хыпманчы. Шинемай май варлын каларе палюк. Хый шавындах шлаварин кесинчен вак кемел кыларчы. Ме ана шығыршын тавдабуш, тебір ху тавдуса укшіне тухтар еннелле тұсыре. Тухтар ына тілін сепіхре. Кирлі мармана, палюкте де пір пуста кирлі мар. Ес шакна юлашки челлине десенче тухтар. Манын шиес келмесха, час келеде тавырнадып. Палюк шығырдан писмере, укшіне ешін маншын гына пырдак кымылсырланчы. Есху кам таврашсем пуладынчак, утламыш сене кондюксене кандюксене біледіп. вәсене пілмен чин таврара щук Нямаш не лайық біледіп, вишем жылмана термене хуптарма пулышры был. Буян бұрынашы, халмише лавкады дашы візем? Пір лавка гына бұл, тере дұқтар. Пірі утламышра, паварада да вәсен тир саран лавки бур! Она пілеймесіп бара. Ыштан пілсе Онда нямаш бижім жыл хойсен лапкинче ішлегенен херне пусмырлана да лежі шав кунах шағынса білне. Херен ашыпе бара тепле май укшаба майлаштарса келешіре. Шавындан біледіп нямашне. калачы шав пір бұқытра. Аплайыз утламыш семехиккен, тере палюк, шығырнешісе ярза. Утламыш семешав, туймет ачи, тухтар ятлайып. Пілеймесіп туймецене. Эбі хыртылық үснешін, шеркей еснасен патенче ішлігілесе бұрынадып. деп пілгіледіп кыштақ, элендейбе пір жул яда демір, эслеш тимка старикпе кеті кетмен бүлшке әлекірек, кетне, хурагушы елгішрі тұқтарын, чимха, теня заилдім, эсмарчи, караскүлли херринже мана тақшан шәлік барса хавараганны, Варым хылхаллы шелек, улашы бір мұлақайы, сана барзақы бардымы, ебіна мансада қайны, ақ ябала. Еп ман-ман, чіререн калары тұқтар, ыры тұныне манма хұшмасчы мана тимма деді. Ебіна бейші хелдіғынса жүрерім, тұғын масырен сана тавдываттым. Шамын жынахи, камыллан кулса илчі палюк, шаварынчы пірілдін шылне кытарса. Хура керку не чунчух, капкай тимірші патне келсетім, Шуламай тимма де мана чарсадачы. Сана шабын чух курсаттым бұл. Тин аса илдем. Курдым да хірхінсе гайрым. Пушу шакла чунчух. Халяв катру епле буса илне. Шәлікте мар. Шиши пи чибер асту шакла ангасар. Ну, мінле бұрынадан тухтар. Малдан хихут ятран чынчыбыл дегеде. Бұрынасы мене епле галас. Ха, епле галас еден. Ағы шак шул херринчи ясмык пеги, Кам çулпайыртет шавы таптат шаплайы тухтары кулгаласа илчче. Палюк майлашынарахларса хырах алды аллысемпе хупласа түтірі. Шапла пурынгалат пір жавха таваным, пур самарда тарыннын сывласа ячы палюк. Бұр нӹштет пірде телей кедет пір, шаплах шреде керет пір, кунхы кун сүндерсе әмірірдет. Палюк ларна шырген тухтарда Укша илмерін, Мәнбе тавдывасынде сана. Мән тавдывасы бұлдыр, палюктеде немдегірлі мар. Пушмагыма барзақы барытым, шарран яла бұрсагіме лайықмар, удасы сағыр шухрым юлатха. Алдынчен уртны пинжакне баққалары палюк. Ме, шак пинжага да бұлін барзақы баран переход, лайық юлдаш паны чона. Хамавыл бұр бірехтавыр, кіскерехте, саны шып бұлмагерлі, азын палюк дедіне. Тухтар пушне сулакалары, шук-шук Кунбе кишін тюлесе датмада хавадым шитмес. Онайып, ахал мар укшалла туян та тұғынас жүк, келешмес ман пеккине. Ха, келешмес деден, варлани келешмес, ме, тұғын, кележет. Тюлес берге анда калаш, санран тарпус Паян хибек, вăхăт келіне чух тепре шығыр шидерінде, сăма пәтре ме тұғын саярха, күшіменше пақсайлем, шабана хурес. Тухтар шаплах садычы, көмілебе хирешлері бұлсан да, итлері бұл, кудын ачана кепе бек, палюгына пинжак хындартма бұлышры, хул бүшіне шылгаласа түрлетірі. Хой пірмаях хушны сасыба, тығын саяр, тығын саяр, тезедічі, ристан дире десе ан шуғышла, термері күнпеккебе жүретмеш ажам, Ну, хайхи пульчеде, шуды тюммине палюхыйық шақласаячы пыққа, катчина чартамар екен, епле чибер булсададын, кире хош ял херне де күшіндан пықтармалла. Авланманыға? Тұқтарын пит күші хирелсе кайры. Шук авланман, майыбен илденчы унын сасы. Юре, унбек бағыта жидет был әмірде. Ну, тухтара аллинчен чымырдазат затытры палюк. Чибер юл. Келею хаванба не булдар. Курманда илтменде бұл эстарган палюга тепре күречен. Бұл тухтара шүріменчен лапказа илжіде сарлаган яра-яра пусса хой шулебе уттарчы. Чибергай, тере тухтар, ним калама аптыраса. Тусанлы жыл шинче палюхы шинчен ер бұлса юлчы. Таргыны, шавынбек шинда таргын булади, тухтар халичен унбек шухшламанчы, ристанпа таргын тени хурах тенінчен те хорошырақ пек илдене чона. Палюк бұр епле ырышын, ыштан таргын бұлдыр. Шухыш бәшшен шухыш сыбынчы тухтар бүшінче, бәшне пұр бір Палюк арман хышне кірсе күрінмей бүлче, ондан ял херрине тухре, бара пақша жебей иртне чух, йылдах күшран чухальчы. Тухтар тине хой шабине шиклере, шиинчи пинжакне азырхаре. Кур хаес, епле пулсата жагу, пит лайық пинжакнех пачыдехы баржы, Ялда пір катшында шағынбек чаплы пинжак жүк, кунбекіне нямашта халичендігін закурман бұл. Тухтар тадах ял еннелле шаврынса пахре. Палюк курын маре. Шүхе тузан бұл пушмакпа пуса иртне ергіна балырад. Тухтары шавине майдларақтыца шулдан сулаға ене бірінші. Шерке йысныжы бәвесен бір акма ашак шулбах келсетчі бұлас. Палланы бұзы енелі хебірлезе паққалат тұқтар. Палюк шаплақ асынчен каймаст. Сымахесем де хойсене хойсем чілхебішне келеші. Шул херринчи ясмык пек. Кам бал? Эбір иксімірде тері Палюк бірге апла калайман. Тұқтар дезен, вал талах, мәскен, ахалде шинышне давать. Шабағына хисеплеген шында тенчере пурикен, епле савса калашре, телейлі күн баян тупада. Шақ самандра тухтарын юрлаза ярас келчі. Үдармалла мар чечен кеве чіре бадынче янырад, сыма де хойсене тілленех ашы. Ашта гаянчы кеш, шумар видер, ик шуна тудырық шив юхтарса. Ашта гаян таван, таван, таван. Сазардык шап вахатра чуна кайса веспек шарей кышкырса яны илгенсе кайры. Херарым сасы, тухтар шардах шикре. Ундан шавине алы бешін тыца, сикне жерде сиксе, чупне жерде чупса лаптарых биттен бирхенсе анчы. Ингекпе кужа кужын. Чаваш йынни хой ачепечине мен шамрыхран эже Аслы ул чит шулашицен Эши вăхăтенче она ашамеше кешеннисене пăхма килех варать. Сакырды ача алла журлады тытса вырматы тăнать. пански жихать, арчин ача шăпата тума вренет. Бун билликелле çитне çамрăксене хушалăхра тума білмен эште жук, кам эшрен хорамаст, тардыгат те шӱт ял çинче ун ячы кисепре. Селеме кăçал бун кырдултарчы. Шеркей шемгенче вұл, Ачасенчен чи асли, ачашлах мен иккенне білмере. Амыжы она мен пәжікрен келді әжәбірінсе үстерчі. Шулсем иртнемай селеме хойне эш хушаса кетседіми бүлчі. Шиннан хойен күрмалла, хойен білсе думалла. Кая юлзан каюшы датте, ят каят, малда бұлзан ял курат чиз пулат, тет бұл амышын сымахне суза. Шивықрақ білеген жінзем она кымылебе де үрі, чіребе де шылдақ амышне хуны дейші. Селеме кашни чываш керебегеғ, вадан чықрақ скер. Сына сапығаған күжа курсан херелсе гаять, ватты калашна чух сымаха вырынсыр худшынмасть. Вайыра хыйсыва бұшласа каламасть, сасы чибер болсан да, тандашы сенчен иртерес сесе омартмала яныратмас Хәлі көнесенче таванезен патне ларма кайсан, пүрні тире сәвенсе үгічен арлать. Кел жүрті әже думада әлгерет. Иртне шулсенче она пір касари яшкерім гына білечі, халяв бек, шеркейен бек чаплы хәр үзет, әшреде матур, хойне хой тыткаламада білет, деші. Әнде керекмен каласан да, селемене пұр енчен де, керзе теме ашы амышын сымахынчын тухманни, унжын яланақ лайыха пілдересін туенать. Пурнаш ерги мінлепыныне тарын жуғышласа төшмірдесі де ун әші марбек. Пуянын пуян булмалла, вісен хурындашысем те ятлы шывлышынсем, шутінчері чухынсен сенде кашнин хоян вырене бур. Шав вырындан вишерен ирсе сикме юрамас, тезе Кашни хереннебегех селиме эмәтенче де кура кабыр тумланаси, начар тумланаган хереникам да вырына хуманбек Селиме куч уменче мен бурбе шырлахмасть, онын пілес чухла сене турдыме пысык. Эмер торшне де вал паянхи бегех шекленне вайхватпа бурнаса Әнде шуғышпа әмәдін шуначы куша курынмасшке, шамры хелюпрачшын чун хавалне әмір илерсе тұран шанчықпа кандарны де тебірдесен теміне дырат. Ашшы бір бақма ярас бірге сымақласан, селіме басқаварлан абатланжы де хире дұқса ғайры. Кадара хура бұсыры хыт хура жінче кет жүрет. Ирхи тетре хыт хура Тәлінже шупка кывак чаржавын шағын садырад. Қаны жәпілменші кешсем, шил жүк шырден шил хускатса, шумранах вашлатса бішсейірдеші де, ер-яр ғывса күшран шухалашы. Шырмари чытлыға бұданны куку кашықса қайса абадад. Шаран хымырланма бұшланы, тәрлі-тәрлі чечек, херли, кываки, шурри, керенни, кăкăр умне çахса тултарнă шештенге бек куча шисе идердет. Сывлым үкне курык шиен утма уже Сулхын, ярса пусмасырен, енчен енне піріқсе сывлым сирпенет, шуды-шуды тумлам хевел ярыме тіліне пулса, аға мерченнен елгыжать. Селиме хойсен аны патне шитне сисмереде, ага тақшан пәліне ана палды, карындық пашихындарны иге пәчік еран. Бир каярах акны бұлсан да, лайық шатса дегісленне, шымламас, сүткенлі де парға, хымыр ежіллен көрінат. Лубашқа хергінерек кепшене де кая бұшланы. Шуме қал, әнде пәргілне-гілне шумлаза да хаварас. печенех аппаланма, йылықтара те нумайлы хамар, десе жуғышла селеме. Хой ері давра шаврын хирде пәр да күрінмаст. Селиме херле сапунен чендерлі аргине пижхинчен хессерзе пешкенчеде шумламадыдынче. Ала телне келіне утмал турада йытпыршине ширіпті марлы шуруда шыла-шыла барахат, эш хавырт бірәт. пулсан бұлсан, де шумласа тухма бұлад. Ыры шарша керет, чапыр шарши. Элле кундада чапыр үсетші, Шене ырлапенче чапыр селиме, Ундан вăл пір валли татса килнече, анчах кунда да пурине пәлмесха, тен башкара буль, епле куры хабарны унта пилек таран, агышта курык шылма килмелле иккен. Вăл кун ашшине паянах пілдереха. Пур пір камда бұлін шулса шаранлық шугунда тавар вырын семар, келсе шулмаллах. Лерелле, макалу башкинчен бышлаза тарын бар ширбине ыраш пусы сарылать. Селеме пышне шеклесе паха тетеренсе гаять. Мӹнь унда да, кеті жүреді, пару пулма керлі, иккен, вылих ямас шешке кунда, тыра ашса жүреші, палявой мендавачи, тубада, кунда те курынмас пульчав. Селеме каллех пышне пекре, шуруда ништан пӹтерме тымаре тадлат те юлать, йыт пыржи те таш та жиде Пукра десен мар пірре чумла сапарахадында урық тұқмаст, бире кунда нумаймар, сарлагышы биш хылашкына шапах онса болсан, хел кашма кербелек шидет хабесене. Вир кальчине таптаса мар десе, селиме сыхланса бускалать, Татны шумкурыкне хорах аллине пуштаратте, пушне шеклемесірех она жиране хушшинелле ыбыдать. Шак бұғытра она темле сазы илденнен дуенче, Бұл пүшнешіклері де сазардық яш түрлензедічі. Иге кашкар, он умне шитсе чарна Сехри хопны селеме мән вая шитне таран тискеррен кышкырзаячы. Аллинчи шумкурыге пе хүделенеспек, кавак чечекле тура тунине, хой умне тытса шрелле каскабек тач шаврынса юкре. Хирде шабахатра, Арях, бұс, арях бұс тесе шине-шине кышкырни янра сагайры. Сыртенчен селиме патнелле хура пинжаклы шин баскавлан чупсанчы. Шалоныш. Тухтар чупса анзасынах кашкырзем аякалла тапса сикреш. Качча çавапа сарса вӹсем хыщн чупсада та пăхрре, тарын бар херринчи ыраш пусыне вăшт керсе те кучран чухальчеш. Тухтар каялла çаврренчче. Вăл килнешре селиме тăнакеме пушланычче. Селиме эсешке тере тухтар хере уражине тыма пулышса, мӹн туса çретен кунда. Селимен тут и пече марди хăрах енчен кырт-кырт турдын каласа илет, Тудыре айынчен тухнны теттеммрех сары шүші пайыргалан садырат, кужы унын, ывынса житне чурма шурма хăй вăл, темен шухатныбек, темен үгерзе чылчал чыл-чал бұғат, тем жирать, тем сынать. Анхыра селиме, тек хăрамалли жук, қашқырзем тарын бар урлах қашса кайрыш. Кашкырсеми? Майы пенжеш пышылтатнын илденче херсаси. Ашта Анхыра дедіпшке зана, бізіне ташта жиди хабаласа ядым. мерімшке пірне де бұрин касса парахам десеттім де. Селеме алли малала тұрдынчы. Тұқтар, есішке ку тұқтар. Илденчі унын чәттірінсе тұхаған сасы. Мен дада, палаймарыны? Паларым, паларым. Савынны бе вал алды бе тұқтар құлбышы инжен сәрденчі. Кашкырсем чейбізем шаплайы, сасы ұшырақ үлдіне бұшлары хайхис керін. Херем айыпен сон кечі. Тупада ұштан гына сана шүлді пүлік тупса яжы шиман бада. Чарем шурылса бүлдеттім. пүлдеттім. Селиме не түрлесе шықры, саппун аргине пілігін жән бішерсе яжы. Тарланы шамгине хура бе, шылса илчі. Шамгуна хуратырын селіме. Хуратырми, Малдан аллине ундан тухтара бидерсе пăхрселиме чимха ыçтан тупрын кунбек пинжага. Камынне тăхынса килден. Лайыхим? Шымылын кулгаласы ытре тухтар. Хисеп сырлайых. Курға чынақта кай, кунбекине ул улбучин ажисем гына тăхынса жүреші бұл. Келенчебек чығырдатса гына тұратса шим, камынне килдене скапла. Хамын ехселеме чынгаладып, Ан тубыштарға тұқтар, күнбек бер ябалана пава жеті сутмашы бұл, кайран қаласа барып, түресі мақран паранасын бұлжы тұқтар. Чынақ еплес, манделе шапақ күнда келден ха, тебір худ итревіл тұқтардан, еп күнда иккенне, пәлдене, пәлсе марселиме. Ес күнда келесі шуғышада илмен, пірдун мазырғалары качы, есна күрік шылмағыр саячы, Пәр тухна тухнах, кыршанах шитсе килесенечче, аслы жылдан пырынса жеш, кышкырна сасса, илдех кайрым. Кам, еп кышкырдыми? Ес болмазыр, урыққан болдырдады. Немен ястум астып чынақ тухтар, шакна гына пардак астунебек, тембе хыттын кышкырасшын, сассым пүлінчыларжы. Селиме тин лапланса жетірі, хал унын пичі марты е Куш хорбегеде чәтренме бүлчі. Тухтар бұл мәншін кунда килнене ыйтса білчі. Шинчене чен шумлама юрама сенне илтмен емес, селемене күшран пахрекатшы. Еп шумламасып, ятне атып адып, шинчере шыпа сабештетнем, эскала сапамасын еп кунда шум шумланыне негамда білмес, ұрық шумламасып дайынде. Апла болсан адя пірле кайса курык Курык шылмада юрамас пуль, ытрәселеме. Ут валли жылма юрать, пирену майгерлі мар. Адя пин, манын пырпірех анса шавынмалла. Каллех хура алдыне пыққалары селеме. Вир аны херрипе візем юнашарды лубашканалла анчыш. Тухтары селемерен пызықрақ, хура пинжаге ун жинче тап-тапларать. Селеме үсепі илегенскер, кышт шинчерех, пелекне саппун кандрепе турца шихма юрадать. Тар шавына бұрам, тері тереселиме, тем маршке хамдашыкле деп. Тухтар, тереселиме, Хыдақ марсазыпа, Әлі мана хама шапла, туры жирныши чи-чи евр вахатра, есі мана килсе шыладын, икемеш худ білімрен хыдарсахы бардышке мана. Курхана, шутласа дагыларжы, хышан жылны болеп сана? Эй тата, астумас пуладенде, пусса анса қайсаттын пэчек чух, эс турсаклар марны мана? Э, уншынақ тада, тақ шанақ болса иртнешке бұл, ебына мансада ғайны, мен каламалы бұр. Эбастыватып тұқтар, есте анман, кымылын кулгаланы май, игіре тигіз шуыры шілне кыдартры селеме. Енчен вишіміш худ қыдармалла бұлсан да, санақ малла бұлат бұл, асын зывлар ехер. Аплаан бұлдырчы селеме, тере тұқтар, хораттырас келмес манын сана. Ирден гуна паян хипек ан андықтырақ, Хәрхенетне мана, хіргенмезір. Тавда бұйштықтар, темжін хамда білмесіп, шанадып сана, тубада, игі жүре болны болзан, пірне сымақсырақ сана қылар забаны болатым. Ойықшындайы? Ойықшында хевелішінде, халхинче пәр кулмазыр қала хучы селеме, пәр-пәр асынмалық ябала қадырдесше хасан бәлі чынақ. Лубашқа тепенче пәр аякинче күшшүлбек тырышыв тапсадырат, Бұл чулпада качы мачипе хыбынны ердырық шын кыртатса юғад. Селеме шалхеріне жіце шип эшме үпінші жеш, шабындақ шарт сіксе каялла бірінші. Күші бұр шаврашкаланса кайры. Мән бүлчі тада, пашырханса кетірі тұқтар. Темле виші күшліскер шыны бұл кашкари, күрінібек бүлчі ханда білмесіп, Тұқтар ағылдатса кулса ячы, шавине пір бұртарса, хойде шыл хіріне кукленчі. Неміндеші үшке келсе бұқа, сана чежек мілге шапла көрінші бұл, ак ебіна татса парахамха, селеме хаю сырын бірза бішкенчі. Шак шылдан эбі темеже хутта шибешне, шибе сибеге лайық, іш хайесте, сенче тухтар, Хой шавындық пәшкін жиде әрешмен сене аякалла хаваласа, аллыбе шив оса-оса әшіре. Селиме әшмері бұл шив чәлдердесе танышырде шавынмадыдынчы. Шивықра пәртемешінче темде чыпар хүрелі сарырақ қайықлар атшы. Тухтар куршанак пуші тацаилчіде шавы қайық апечі, куршанак пуші қайыға дивеймері, бұл кыштақ аяк пәрбарым туналла тұра турачышине ларса, пәчіқсым себе хойын шунатне түрдет үтінші. Немінде пулман пек Тұқтар Тухтар ына варақчен бұқсадычы, ондан шавине шықдері. Шавын селеме сапун бежебе питне шылас де шылмары, сапуне хуратасмар дері көрінат. Кайрымыр күрік шулма, тері бұл тұқтар патнелле утса. Кайрымыр. Бізем пырдак шүдерех улахрыш. Шарада сідеклі күріға шулма лайық. Малдан тухтар пір ерім шулзанчы. Сарлага илет вл, хойде кашырылар ақтырат, урине аякала аннын ярза бузать. Бай хурса пуснебе унын сылдым алдуни шынырланса хабарать, шави чавашлатса янырать. Вал мәнле оста жылныне селеме пір хуши мазры пықсадычы. Иккеміш каза шулма шабана хер тре. уды жылма тухсан селимепе ымырца эшлеме килешшегенни хер тандышсем хушинче сайра тупынать. Селиме лайық жылнышинчен иртне жылсенчех калашачыш. Халде бұл тухтар умменнче вăданмалла ан болдыр десе пикенсе эшлере. Ага шитрде бире, тере был шулса тухсан, кунда пәр урапа ытла булать. Тада жылсан да юратчы бүлде, шинче хыщн килебірінде тере тухтар. бірлі, бірле, кашкырсенченде қарамасыны санба жүхнееп нимренде хырас жүк. Чынахи, патнерек че деген селемене күшран бұқыры, ытла пызыға хуран бұлес мана. Ес пәдікшін мар. Шапла шығылдатса бізем шулны күріға пұштар ондан она чикинчи сукмак шине тухса ялалла утреш. Керек мен бірігі қалашсан да, бізем хойсен хұшшинчи чын сене ұшса бараймарышқа. Шакна селемеде тұқтар да ұнланчы. Херупрашын ұшре туеме шамрықлақ вайелзе адаланы бұлсан, бұл қатшы ұшын калайман шуғыжа да хойне күра терес тешмірдет. Тұқтар бірге қаларымыр, она ыты қатшы сенпе пірдан Мен ашаран шину менше курынма бұл сымақ бұжарса қала жаймаст. жамрық жамрықсем шабылдатма да шуйықма юрадашы, тоқтар шапрақ болмадыры жад. Үттізен де бір жүх мұқтанас елада болад, ме бұқашы, тухтар шауынбек ұшқынран парынад. Ау тухтар кеді жегелед, тесе пюрнебе сыран кыдардасыран бұл, ял Куштанен хырахи ынашину мінчех эс кедюше келмеже тезе хыртма бұқсан, унын чуне сабыни, каплавыл итмес курмасть пір Селиме мұқтанчық сәмбе бішкінсене ұн бекізем шынна жешмар хойсене де бекту енатына. Тұқтара бұл мән ажаран пілзадырад, пір бұғытра да, пір әшретені бек бәсем, Шабақта тұқтар мінде чибер қатшы бұласы шақ шулсенжі күна балыра бұшлары. Тұқтар яшкірін пепірле қаличен, піргаш табы ядуқса күрман. бабыл бұл манажеш жүрене, қошыран да кірішсе ұраш фырмағайны чух, уды жылны чух бірле ішлене. Тұқтар, әсміншін бұя тұқмасын, күшран түрремін бұқса етірі селеме. Бұя? Нем давырса калама аптырары тұқтар. Уншын чыннасақ шағы мен ұйду білчі. Селеме уменче бұл, херлі улмабе херелсе кайры. Піргаз хересем ун бүрчі уменчен кашсырен сава каласа вадагаз урамнелле ирдеші. Тұқтар қойын пәжік бүрдінче чүрече аяк ине тұрса, шамырқсене курнас марчы десе кадаран карынса бұғад. Юрадать бұл итлеме, Шамрықлығын тапсадыран вайхывачыде хавали мұқтавлын яныранын туйынадына. Хой шабақта бұя тұқмаст. Піррехінші она піргаз ачи. Михук, кашхине бұя пірлек айы бірғат енетші. Тухтар теплерен килешсе она кайы бірдері. Чибер думланы Михук шавынчухне тухтара юри бірзачынчы. Анчах тухтар хой сымақ ішіне тұраймары. Шавна азайылсе, бұл халхинче селемене хой шуғышне тюрренех білдерші. Ваданады беп бая жүреме. Актада тавжыраймары селеме, мен ваданмалы бұр, шамрықсен бұрде дұғашышке, дұғашы бүлде. Ытла ес тұқтар, Үтла ютшынадын, тек пітчен де пітчен бұрынадын, паян кашине дұға, туха, юнажар тыдыны бұр, тухатна? Шухышласа бұқып, дері Візем ял шаран нешедреш. Селиме тұқтара каллех жак бірге аса үлдерчі. Тұқтар ұн жинчен негамада қаласы барашын марчы. Эс мана күрман илтмен бұл, терішке ұна палюк. Селиме десен ұна шанма бұлад. Хәрі шағын бірге негамада пәлдермесі сымақ барсан, тұқтар паян үргіне чаткасыры сандыр пәлігібе мінле бұл нешінчен, ондан пінжакіне бұл мінле парсақы бар нешінчен бе қаласа бачы чында лайықшын икен бұл тері Ундан Ондан пардақтырарақпа, аттене пинжаку бірге парсымақты қала, каласан да вылца калама жеш бұлад, тесе хұшса хуче.